落堂 game 係講啲咁嘅嘢嘅人，真係估唔到。識講就梗係咁，I love 住發貓噶啦。一大班舊工，一大班舊工起晒個喎，你都未正式簽名入，會唔會係咁啊？近啲去啦，叫多啲吹雞。全衰啦嚇！哇，咁多人嚟。全衰啊！啊！哦，冇啊，得呢啲咁嘅人嘅。

Bèo Sỏ bao你有中文名啊！我好是服氣，出去我一出去 spawn 點又俾人踢㗎，個 Sita 個 Sita 喺 spawn 點步我哋，好恐怖。陳樂圖咧？牛底啊！你可以用先㗎喎。嗯，先下佢幾耐冇上，我為佢改咗名。